بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل wannan shine majalisinmu na biyu cikin karatunmu na ko kuma mu ce dauranmu na ta'limu ko kuma muftasaru ta'limil muta'allim tariqatat ta'allum yau asabar 16 ga watan safar hijiran ma'aikisar sallan yau shekaru 1445 miladiya kuma 2023 wata na tara kwanan shi na biyu kifin 505 a masjidu ali ibn abi talib a darasin da ya gabata kuma in ce majalisin da ya gabata mun zo mun karanta albidayatu wal jidal anan muka saya ba yau za mu tace sifatu al-muallim na'am malam ya ce sifatul mu'allim siffa na malami wadda za ka je kai karatu a gurinsa ya ce wa ya al'alam wal'aura wal'asan wa ya ƙtaro shi ɗalibi ya zaba a cikin malamai al'alam wadda a cikin wadda ya sani shi ya fi ilimin wal aura wadda ya fi sansani kenan cikin malaman wadda shi ya fi abinnan gujan duniya wanda ya fi wato cikin malaman kasan yadda kowa ya guji duniyan ya sha bambam ai to kenan cikin malaman wane ne ya fi ilimi wane ne ya fi sansani gurin duniyan guje abin duniyan yadda yanzu misali a limanci in an zo wadda ya fi kowa karatu alkur'ani shi za a gabatar in sun yi tarayya sai a duba wadda ya fi ilimin fiko har a zo a sai kan shekau da wannan ma haka kana so ka karanta hadisi misali wannan ana magana ne da wannan yana magana ne a zamanin da malaman maza ba za ka yi ko ba ne amma yanzu ɗaliban ma ana ce masu ku yi karatu ma ba su yi ko ba ne ɗaliban a yi karatu ba su yi wasu waɗanda suke karatu ma wani ya shiga yadun gairu amina ya shiga hannun wani ya ɗauke shi a matsayin malami ba malami ba ne suna tashan wahala suna yaudarar junansu ko ba haka ne. amma da an za kai ɗalibi karatu za a nemi kudi a bashi kafin ya je kuma za a yi uban ma zai yi wani malami ya fi sannan ya kai nan ɗaɗaɗɗan shi ya ɗinka manan kuma da in za a kai ɗalibi karatu yanzu majalisin nan za a nemi wani wadda shi malamin ya yadda zai ji maganansa ne ya zo ya ce malaye eh, wa wane kaza zai kawo dan shi karatu ko kuma wane kaza ya ce zai zo majalisinka karatu sai malamin saboda ya san wannan ya amintu da shi ya ce to ba matsala ya zo a haka ne ake zuwa karatu wannan har su nasiruddin ma haka majalisinsu in ba ka zo da wani wadda shi nasiruddin ya yarda da shi ba ba za ka samu zama majalisin shi ba haka zuke karatu haka su imam malik gaba su da haka ne za ka zo karatu gurin su eh, ya waye kawo ka makaranta ce ka san wazi daban karatu na ɗalibai daban ba karatun wazi ba ne wancan karatu karatu na ɗalibai ne sai ka zo da wani wadda sun sani sun yadda sannan su ce to shi kenan yanzu yana bayanin amma yanzu nan zamanin fa yanzu wannan zamanin an yi cuɗanya algabdu wasani mm, mai kyau da mara kyau sun yi cuɗanya inda kai ɗalibi ne ba za ka san wanne ne mai kyau ba ba za ka san wanne ne mara kyau ba amma kawai dai duk gashi nan suna walƙiya gashi da banjima da gemu da kaza ko kuma wani har a telebishin kana gan shi shikenan sai ka dauka malami ne wannan malami ne sai ka je ka yi karatu ko ba ka bane amma dai kuna yin abin kuna yin abin amma ba outcome wannan akwai alama wani abu kenan haka ne ba to ka ji abin da malami ya ka zabi wane ne yake da ilimi wane ne yake da tsantseni wa ya fi shekaru ka samu wannan e misali gashi nan dukkansu malamai ne to wane ne ya fi tsantseni dukkansu wane ne ya fi shekaru haka ji wani bayanin ba? yawwa shi ne ba mai alhamis khamis ce la ta ilmi a an sigari fa innahu madinatu sigari kada ka karbi ilimi a gurin yara saboda yara abinda za su karantar da kai tunaninsu na ta ya ce amma shi da kan shi a littafin shi da ya yi gaba ya ce layam na an kalki, buru an huda an asghara minka fahuwa gabunun fa'alamani in kana minka bil fununi alama wa lil masailin a afhama la yamna ankal kibr kada girman kai ta hana ka fa an ta'khudha an asghara minka kaje kai karatu a gurin wanda yake bai kai ka shekaru ba kada girman kai ta hana ka fahuwa wannan gabinin yaudarar kanka ne fa'alaman ka sani amma in kana in shi wannan ya kasance min kabil fununi alama ya san ya fi ka sanin fannoni a cikin ilimin walil masail al'izami afhama ya fi ka fahimtar matsaloli manya-manya shine sai ce faqad wal ashyakhu an tullabihim kama rawal zuhri an maliki yace malamai sun yi karatu a gurin ɗalibansu kamar yadda al'imam az-zuhri ya yi karatu a gurin imam malik wadda shi zuhuri malik ɗalibinsa ne malik ya zauna a gaban zuhuri ya yi karatun hadisi daga baya zuhuri ya zo gaban malik ya karba hadisi ta mun ba amma abin shi ne menene shi wadda za ka zo gurinsa yana da ilimin ne shi ne abin da za zo duba wato ka sani in dai kana karatu kuma karatun kana samun ta yadda ya kamata ba wani lokaci kai da kanka kwakwalwanka za ta ce wannan abin eh gyara mana wannan abin ai ya kamata ga yadda ya kamata ya zama wannan abin mai suke nufi ne ya wannan abin bai fita fili ba to wannan kofe eh, karatun tana shiga amma kana karatu shekara daya biyu uku har yanzu dim kana gurin kana da wannan wani karatu kake yi kenan karatun ba ta shiga ko kuma ba ka samun karatu yadda ya kamata ba aka baya za ka yi karatu kuma ba canji zai yi ne zai yi ba in ji wani bayanin ba ƙala abu hannifa norman ibn ya ce an hammadin daga malaminsa hammad yana magana a kan hammad ya ce wajen tuhuna tarar da hammad shaikhan malami ne wakoran nasasse haliman mai juriya saburan mai haƙuri fil umuri a cikin al'amuran da yake yi daga wannan yana siffanta dawa. malaminsa ne to su hakuri da juriya a gurin malamansu ne suka koya in ji wani bayani ba? na sai malaya ce sifatu shari'a. siffa na aboki wadda za ku yi tarayya gurin neman ilimi wani irin aboki ne wadda ya kamata ka yi abota da shi gurin neman ilimi malin ya ce ya taru sharikal mujidda ya zabi al-sharika aboki al-mujidda mai kwazo da kokari kaji yana abokin naka ya zama mai kwazo ya zama yana da kokari ko ba kokarin ya zama mai kwazon saboda ko babu kokarin inda akwai kwazon kokarin za ta zo amma wanda ya bai da kwazo ko yana da kokari aikin banza ne ba za ta yi amfani ba hmm? kamar tafartanya ne a hannun wanda bai da gona aikin banza ba sai dai ka balla kan ka yi amfani da shi gurin tafiya sai ka yi amfani da shi ba haka ba za ka yi noman ba ka da abin da gona za ka yi amfani da shi ba za ka yi amfani da shi ba mun ji wani bayanin ba? tsamma ba ka gani ba a makaranta ma? mutum zai je makaranta masu yin diploma da digiri zai je ne exam ya yi kusa zai je ya yi karatu ga shi abokin shi bai da kokari amma yana da kwazo sai ce mashi kai ya tashi muje class mai karatu mana sun kace mashi ba an karfe daya ba ya ce to ba ka zo makaranta karatu ba ne tashi muje kaga wannan bai taimake ka ba ya taimake ka kana bacci ya tashe ka ai kaga ko bai da kokarin yana da kwazon kwazon ba ta maka amfani ba ta yi amma shi ne wasu cikin ɗalibai ya bar gidansu ya je makaranta kuma sha ɗaya babu ya yi bacci to ba za ka zauna a gidanku ba tsakani da allafa ya je makaranta boarding ba babanka ba ne ya ce ka je a diploma ne ko digiri kai ne ka ce zan je makaranta kuma karfe sha ɗaya kana bacci ah, ba to za ka zauna a gidanku ba ai ba riba ka je makaranta ya eh, karfe ɗaya karfe biyu aha wannan shi zo lokacin da za ka zo daki amma kai ka je makaranta ka bar gidan can kuma sha daya ka yi bacci shine wani ya je makaranta saboda rashin abin a gane al'amura karatun da zai yi a makarantar gwara karatun da zai yi a gida saboda a can inda zai je ci abinci akwai nisa ya je ya dawo ya yi wannan in ya zauna karatu karfe na karfe goma sha daya ce ya gaji karatun awa daya amma a gidanku an dafa abinci kaci karfe takwas da rabi ka zauna karatu in ka yi karatu zuwa sha ɗaya ba gwara wannan ba saboda haka duk inda ka je ka yi karatu yadda ka samu ko kuma ka tarar da kanka sannan wa sahibar tabi'il mustaqimi da kuma abo wato wanda ya abota da halaye miƙaƙƙu shi ne hali tabi'a to halinka al mustaqim wanda yake miƙaƙƙe kar ya zama mutumin yana da <clears throat> murdaɗɗen hali kare zama mutumin banza kare zama mutum wadda ba shi da amana da sauransu shine saboda haka wanda za ka yi abota da shi ka sani a matsayinka na talibin ilmi to malam ya ce asabatu wasabur haka ne ba asabatu tabbata akan abin da kake yi wasabur da hakuri dama hakurin ita ce za ta kawo asabat saboda babu hakuri babu sabat ya ce wa'alam ka sani anna sabra hakuri wasaba da tabbata akan neman ilimin da neman fahimta asalin ginshiki ne kabirun mai girma fi jami'ul umuri ce a dukkanin al'amura fa dukkanin al'amuran da kake yi hakuri in ba ta ciki to wannan abin ba za ka ci riba ba malam ya ce walakin ho amma hakuri da juriya da tabbata akan abu daya azizun yana da karanci ai kalilun ne azizun wannan na karanci ba na buwaya ne ba ba kama ya ce kamar yadda aka fada kasan asabatu wasu saburu wani asabatu wasabru hmm? ko kasuwanci mutum yake yi in ba shi da sabar da sabar ba zai ciri ba ba yanzu mutumin da ya yi kasuwanci ya haƙura ya zauna a shago ya yi shekara biyar ko shida ai mutane babu sun saba da shi za su ringa zuwa gurin shi amma wanda ya fara watan shida ya fa wani lokaci zai yi ne ba kowa amma ce wannan kasuwan babu abin a to ai da haka ake saba mutanen da da ake zuwa gurin su shekaran su goma sha biyar din a bar su zo gurin ka kwana daya zai yi ba zai yi ba ko ba ka bane to kenan shine ba self discipline shine consistency shine determination kana abu kana da hakuri kuma kana da tabbaci akan abu daya in ji wannan ba shine ba sun ce wato kai ka zama da discipline din ability ne ka yi abin da ya kamata ka yi a lokacin da ya dace ko kana jin dadin abin ko ba ka jin dadin abin kawai da yi ability to do what you are supposed to do kuma at the right time ne you feel like it or not ma kawai to wannan shine self discipline in ba ka da wannan to ba za ka ci riban abin da kake yi ba nan da nan za ka ce wannan abin akwai wahala kamar wasu masu zuwa karatu ba haka ne in ka fara zuwa karatu ka ce gurin ka da nesa za ka zo eh zan zo ya yi sati biyu shi kenan sai gaba zai zo ba ya ji ya ce ta nan gurin zuwa nan gurin da wahala to ba rabon ka ne ba ka da rabon karatun ka shi ne malam ce kama kila kamar yadda aka ce likullin ila sha'bil ula harakatu walakin azizun firrijali sabatu likullin wannan tanwin ne iwadun adil mudafu ilai ne ai likulli insanin likullin ga dukkanin mai neman abu ila sha'wil ula ash-sha'u al-ghayatu ne ila sha'wil ula ga gayan daguwa da samun daraja harakatu akwai motsi mana malanta ilimi dukiya daraja duk masu neman abu ya ce za su yi motsi gurin neman abin kuma haka ba ko da magana ko da zuwa gurin malaman ko da yin hira da ɗalibai za su yi motsi wani duka motsi ne ai na neman ilimin inda kudi ne ma ya zo gurin masu waɗanda suke yin kasuwancin ya nemi shawara ya yi wannan duka motsi ba malai ce walakin amma azizun yana da karanci fin rijali a cikin mutane sabato tabbatuwa kaga inda za a bayyana abinan bambanta tsakanin so wane ne maza wane ne rogo anan ne za a bambanta wani ana cikin karatun littafi ɗaya ne kullum kuna zuwa karatun amma sai ga littafin baitin shi biyar ne kuna baiti na ɗari ga shi wannan baitin shi ɗari uku da saba'in duka tare kuka fara karatun fa wani baitin shi hamsin ne wani ashirin kuwa baka ba mai baiti ashirin wannan shi ne a yi absolute sakarai ne wannan a cikin karababunan ɗaliban kai an barka a baya kuma ba shi da niyan ya riski wadancan wannan ba shi da kawai kasan wannan mai rabon shi a cikin karatun albarkan majalisin ne kawai da abin da gari amma malantan fa kai makayi gabas ita matayi yamma mun gane wannan ba kazan zuwan karatu daban abin da ka ji a gurin karatun ka je ka yi abin da ya kamata karatun ta zauna a jikinka ita ma daban to waɗanda suke yin wancan a gida suna da ƙaranci majalisin ku ɗaya ba amma wani lokaci za ga shidin ne a majalisin malamin bayanan zai zo na ya baku karatu to ko ba ku yi ba fa in an ce maka yi ma za ka ce to ya za a yi wannan abin to ya to ba ka yi ba fa ya za ka yi dama mun gane wannan ba wannan kowa islamiyya ka duba mana kuna zuwa islamiyya kullum an baku hada gashi wani kullum an zo sab zai bayar amma kai yau ka zo ku yi fada da malam gobe haka jibi haka ranar da an ce sauka yaran nan za a yi musu abin ah, walima daga kana allah allah a saka ciki kai kasan in malamin ma saka ka dukkan ku da malamin a zalumai karya kuka yi kai ba kai karatun ba ko ba haka ba ne kai ka san bato ba ka so ne a cire ka a cikin mutan da kuke tare mato a aya hakikatan kai ka cire kanka suna menene al'ibratu bil haqa'iq la bil musammayat suna banza shi a baka certificate din ga ai mihrabin ka shiga kai limanci mana za ka yi aikin banza kenan ko ba ka bane saboda karatun akwai ne akwai babu babu saboda aka waɗannan mutanen da wai wani mahaifinsu ya rasu an zo an yi musu rawa ne wai an ba su gonin wato gwanintan uban an raba musu zoliyan su aka yi ai maka rawani to me amfani rawani babanka karatu yayi yana da majalis yana karantarwa ya rasu an zo an baka a ah, shi fa ba title bane aka bashi karatu yayi kai kuma an zo an yi maka rawanin ne banza me amfani ne saboda ga rawanin amma yana karatun gwani a iska kenan ana haka ko ba a yi ana yi saboda haka kenan a cikin manyan ma masu rawanin akwai abunan masu yaudaran kansu saboda haka abin da ake a islamiyan da kake ganin nan ba a islamiyan aka fara ba manyan su suka fara su suka fara yaudaran sai to kai ma ka zama mayaudari ba dole yaran ka masu zama mayaudara ba da sun da malaman mun ji wannan bayanin ba saboda yanzu a anguwanku an zo an saka sunanka cikin waɗanda sun yi graduating sun karanta alkur'ani ai kai din ne dama kai ne yanzu an sa sunanka an baka certificate wane ne har yanzu kai ne amma inda ake so a yi abin za ka shiga ne to me amfani karatu me amfanin kwalin kwalin banza shi yasa an kaje wasu garuruwa ba a tambayanka ina qualification ɗinka zo ka zauna me ka zo nema aikin da ake yi a nan wannan aikin to shi kenan sai maka tambayoyi akan aikin kwalin kafa ba da kwalin kawai wannan shine inda waɗanda su bar abin waɗanda suka ci gaba amma kai har a kasan kama saboda mutuwar kwakwalwa za a ce ina kwalin naka na iya ko da ka iya ai ba zai yi ba sai ka sai ka kawo kwalin mu wannan ba gano wannan ba ba ba ba ba ji muka yi ba a gano ne da mu ma ta faru da mu ma za ka je ne ka ce ka za ka zo ne ka karantar ko na hau ko sarfu za a ce to ina qualification ɗinka a na iya fa a yi panel a yi interview a to ai ba wai ka iyan ba ne ba a yi akwai wasu za su zo in sun zo to in babu kwani akwai matsala to kun mutu gaba ɗayan ku kenan saboda yanzu abin da ake nema mai title ne kwalin yana kwalin ko babu karatun shi ya sa ne za ga a gurare ga masu kwali amma empty ne fanko wallahi yanzu har academic title ma akwai wanda yake fanko ne shi ga shi na cikin sunan shi akwai title din amma da ku tambaye shi karatun akwai ni karatun babu yawanci shi ne malam ce kowa zai yi mosin ya kai inda wasu suka kai amma wanda zai tabbata akan wannan wahalan da zai sha a hanya suna da karanci wakila kuma an ce mashaja'a mecece jarunta kila aka ce sabru sa'a hakuri na wani lokaci da za ka yi akan wani abu sun ce ita ce jarunta kuma gaba bane yanzu wanda zai je yaki inda in an fara yakin ya ji jikin zai gudu za a ce mashi jarumi ne daba-daba hakurin ne ta bashi suna na jarumtan ko ba haka ba ne a cikin neman ilimin ma haka ne shi ne malice fayan bagi ya dace an ya thubuta ya tabbata wa ya tsibira kuma ya yi hakuri ala haka ne ba ala ustazin ga malami wa ala kitabin ga littafi kenan kai da malamin kama dole sai ka yi hakuri kaga bin ba'az rahmatullahi alaihi bin ba'az wannan yana cikin manya a zamanin shi ma su a zamanin su ba irin su ne bin ba'az makaho ne amma in yana fatawa in ka gaba tawon a rubuce za ka ce wannan yana amfani da littafi ne ba mai ido ba yana amfani da littafi za ka ce amma shi makaho ne da ka da ka yana istihbari ya ce buhari ya ce kaza muslim kaza ibn taimiyya cikin majmul fatawa ai ga abin da ya fada yana fatawa makaho ne amma yana cikin hayatu kibarul ulama shine mufti al-am a zamanin shi ba ya ya zama mufti al-am malamin da an ce ya karantar da su malamin yana da tsaurin hali ne ɗaliban duk sun gudu ya ce wannan karatun mini ne wannan ya gudu wani a mashi ya haƙura malamin a lokacin shi shine muftila'am da ya zo da su sai ya rubuta wasu ya ce wannan a dauke shi muftila'am za ka dauke shi muftila'am in ya gudu fa shi kana malami ya kwanta ya rasu ko ya dauki wani ka gani rashin hakurin ne wasu ta sa wasu suka gudu ba shi ma ga hakurin inda ta kai shi yanzu a duniya allah nan kap ba inda ba a san shi ba ka shiga intanet har google ma ya san shi ka sa bin bas shi kadai ne ba bin bas wani akwai amma shi kadai ne bin bas wanda shi google din ma ya sani me ya kai shi hakan ilimin ne da hakurin amma yau ba ma wai yin wannan hakurin ba ɗaliban suna da hakuri ne da malaman yawanci babu kowa abin da ake kowane ɗalibin yawanci yana sama kawai dai yana sama shi a gan shi shi ma a ce mashi shi ma wane ne to a ganka a ce maka kai wane e to mecece riba a ciki in ba wani message da za ka yi kwambayin da ba riba a yi a yi hakuri a yi karatun to inda za a yi faɗan kenan kowa yana gani a'a to ai yanzu shi yanzu inda yake yanzu shi yanzu kaza yanzu kaza saboda haka shi dole ne ai yanzu ya fara wani abu to me za ka fara me ka iya ka yi karatun tukun za ka fara ko ba ga ne shine ba bamu da suke cewa alimta shay'an wa ghabat anka ashiya'u alimta shay'an abu daya ko bi ka sani wa ghabat anka ashiya abubuwa da yawa suka sabuce maka baka san su ba shine ka zo 5 5 mutum biyu ne ka sani kawai ko kuma ka ganin angon gidaje 500 ba saboda kai ka san mutum 15 angon baka sani ba shi mutanen gida biyu ne mutanen gida biyu ne ka ce a wannan angon kowa na sani kowa kowane gida kai wanda na sani ka zo ka shiga ka yi yawo ba wanda ya san ka ashe yaran nan su gidaje biyu ne to wasu a ilimi wallahi haka ma ba su kai ba saboda yanzu cikin ɗaliban wani za ka gan shi yana yin wai wa'azin amma in ka ce mishi ilimin usul kai in ka nuna mashi sulamul usul ma zai ce to wannan littafin sai dauka ma wani littafin na hau kosar wallahi kuwa bai taba halartar majalisin da ake karatun usul ba balle ya san ita menene waɗannan irin su mun haɗu da su mun haɗu jama'a gashi nan babba fa ana cewa karama kalla yana karantarwa amma sullamul usul ne a hannunka an ya gani zai ce wannan littafin na hau ne ko sarf ba dole waɗanda yake karantarwa da shi da su duk sun mutu matattu ne a amuwatun gairu ahya ne saboda ga wanda yake karantar da kuma ga siffan shi to ku kuma fa ku ba ka ba irinsu da yawa a cikin gari da yawa kuma banda wannan banda waɗanda suke barna waɗanda mai suke barna suke yi da yawa irinsu to banda waɗannan kuma cikin maiduguri ka shiga ka yi yawo za ka tarar masallaci ana sallah kamsu salawat wannan shekara biyar wannan goma wannan ashirin ba a taba yin karatu a ciki ba za ka samu masallaci dari biyu ko dari uku wannan limamin ba a zalimi ba ne ai ya kashe gurin ya kashe mutanen gurin manzo Allah sallah ne kawai yake yi ba karantarwa a darul arkam ya ka fara farko ma karatu ka fara amma kai kawai sallan kake yi in ka shiga masallaci sai ga wani kwali an cine mai albarka gashi a aji a gefe kwali mai ne biskit ne da minti abin da ake yi kenan masallacin ma ta yi symbolizing abin da ake yi wannan shine sallah ne da suna da me da fatiha abin nan wannan shari ne ko ba shari ba shari ne yaran da suke sallah wannan masallaci in sun tashi su ne in sun zama soja limamin man yayi kuskure Allah zai sha bulala saboda ba su da ilimi wanda ba shi da ilimin yana da tarbiyya ne jama'a bai da tarbiyya ko kai limamin in sun hadu da kai a wani guri kai kuskure Allah za ka sha bulala me yasa saboda ba tarbiyya ka duba mana a jahiliya abinda ake yi me tasa ne waɗin jahiliya sun zama ba su da kan gado saboda ba ilimin addini ne ka je ka karanta tarihin sayin na marka jimana mana a jahiliya ya suke a jahiliya ya suke su hamza sayyadul usul amma da suka shiga musuluncin kuma kaga abin da suke yi to kenan musuluncin ne ta jara ta jara su a musuluncin ne karatun ne a darul arkam shekara nawa ake yi shekara uku ake yi me ake yi karatu ake yi farko ma da me aka fara da iqra aka fara amma yanzu mutane mai da me suke fara da amal ne da aiki suke fara ba su a bukatan ilimin sai ya za a ci gaba ne da fara yanzu nan munawa ne nan nan ma ranar yaushe ne muke karatu daya. talata ko ranar talata na yi magana ba nan akan wannan karatu kowa ka bane yanzu nawa waɗanda sun ji abin a can amma anan suna nan ne ba su nan to kaji fa abin da muke fada kenan su ɗaliban da kansu ga kaga yanayinsu kuma yana zuwa karatun yana so ne gobe shi ma gan shi a talbijin ne yana karantarwa ce malam kaza so irin wannan yanayin ne za ka zama malamin wannan ma ba za ka yi hakuri ba to mun ji wannan bayanin ba saboda haka ɗalibai ga sunan da yawa amma cikin surayayyu wadda za su zo su yi wa al'umman amfani nawa ne jona bayanin ba to malamin ka dole sai ka yi hakuri da shi wa ala kitabin haka littafi ma sai ka hakuri da littafin hatta la ya turkahu abtara har saboda kar ya bar littafin abtar din kenan bai gama gamsuwa ko kuma amfani da littafin ba kenan kana karanta littafi yau kana nan kwana biyu ba ka nan haka ne ba kuma kai karatunka ba baka kai wani guri wadda ko baka nan za ka fahimta ba yanzu wani in darasi daya ta kubuce mai abinda ya rasa nan ba zai iya fahimtanta ba amma yana gudun tsara karatun zai fahimta kuma zuwa wani lokaci akwai lokacin da ko kwana biyu baka zo ba abinda ya kabinan ya kubuce maka nan zaka iya fahimta saboda ilimin ka tayi growing ne saboda ka karatun da littafin wa fannin ga wani fanni ma sai ka haƙura hatta la ya shtagila bi fannin akhara saboda kada ya shagaltu da wani fanni daban kabla an yi al-awwal gabanin ya inganta gane da sanin na farko ko ba ba yanzu in kaje nahau in kaje sarf in kaje usul dukkan waɗannan fannonin akwai rubuce-rubuce da yawa da suka yi malaman yanzu misalin ka dauka usul farko malami ya karantar da kai al-usul min ilmin usul a hankali ka fahimta a karantar da kai waraqat ka fahimta misali sai malamin ya dara kan ya ce kila baka gama fahimta wannan ba ya dauka abin nan nazmu na shi warakat ya sake yi maka kai hadda sannan kudura kan wannan muzakkira fi usulul fiqh sannan kila kudratan da dai ko malikiyuna ne kudurakan marakis su'uri alfiya ce baiti dubu a karantar da kai kai hadda a cikin dalibai wani ne zai yi hakuri ya kai har wannan sannan cikin malaman yaushe ne za ka samu malamin da zai hakura ya zauna ya karantar da kai wannan har ka fahimta nawa a kenan kai dalibi a wannan zamanin ba sai ka yi da gaske ba samun malami wallahi yana da wahala saboda kai yanzu ka daga wando sunna ne kabar gemu ba wasu suna da karatun in sun ga wandon na kasa su ce wannan eh in ka karantar da shi daga baya zai zo ya fada da kai fakol abun nan kallon da suke mana kenan mu saboda haka wannan abin da muke fada mu mun gani da idon mu da faru da mu mun gani kai baka sani ba ai in gane wannan ba shine kamar da dazu muka fada wani zai shiga hannu ne wadda gairu amina zaka zo karatu ne me yake karanta umdatul ahkam ake yi malami ya ce wannan karatun ku zo fa umdatul ahkam yake karantar da ku kai kuma kana so ka zauna irin kujeran da yake zama wannan karatun umdatul ahkam zaka zama malami ne to a cikin ahlus sunna waɗanda ake ce ahlus sunna da waɗanda ake ce izala hmm? matasan da waɗanda suka girman da yawa karatun da suka yi karatu na wa'azi ne yana bin gindin malaman ne suna aikon shi ne su aike shi nan su aike shi can ya yi musu wannan ya musu wancan yana zuwa majalisunsu an karanta da kawo an karanta bulugul maram an karanta riyadu salihina shikenan gobe tafsiri zai shi wannan masiyaci ko ba haka bane tafsiri zai yi wannan za ba shi kujera ya tafsiri to ah ba ɗalibin su bane to tun da su su su malamai ne alkurani a gidansu aka saukar dole ne ɗalibin su ya karantar ko da bai yi karatun ba ba haka ake yi ba haka ake yi a garin saboda haka wallahi kai dai kai karatu in dai baka fara fahimtar irin waɗannan abubuwan ba to baka yin karatu ne kawai ka yadda ko baka kai ba amma dai in kana yin karatu ka kai wani guri ko ka fara ganin wasu tsirara daga ce wannan dama ne ya shi da tun da yana karantarwa wallahi sai ka fahimta wannan in baka fara fahimtar wannan ba baka karatu ka yadda ko kuma kai sabo ne kana class 1 ko 2 ne in ji wannan bayanin ba to saboda haka fannonin ga sunan da yawa kaga nan usul ba malaman suka ce al-usulu ifritul ulum ilimin usul shine ba aljanin ilimi a cikin ilmomin wal qiyasu ifritul usul qiyasi kuma shine ba aljani a cikin usul din ba saboda usul in baka fahimta ba malamai malikiya sun ce kaza shafiya sun ce kaza me yasa ba za ka sani ba ba zai yi ba ne kawai karka fara ba zai yi ba sai ka fahimci usul sannan ka fahimta oh, wannan fa ga abin da ya sa suka yi suka wannan malamin na ya faɗi kaza hmm? mai akhdari ga abin da ya faɗa Mamaya ya shimawi ga abin da ya faɗa subuki ga abin da ya faɗa wani ga abin da ya faɗa to me yasa ba zai yi ka sani ba in baka iya usul ba kaga usul din nan wani kama yadda muka faɗa ba abin da ya iya a ciki amma yana karantarwa kuma ba to ba dole ku ɗaliban ku mutu ba ko ba haka bane ai mutuwan menene jama'a ba ka da abu kana bayarwa abin akwai ne in mutum ya rasu akwai rai ne babu in yana karantarwa ba ilimin raye ko matacce ne matacce ne matattu nawa suna yin karatun mun ji wannan bayanin ba sannan wa ala baladin gagari kuma in misali ka yi yawo ne na neman ilimi ka je ka dara wani gari neman ilimi kuma akwai malamai a gurin kar ka tashi ka bar wannan garin saboda ka ji labarin wani malami a wani garin wai zaka je karatu wala ala baladin hatta la yantaqila ila baladin akhara kada ya tashi ya kaura zuwa wani gari min gairi darura in babu bukata yanzu kana misali mai duguri akwai malamai suna karantar da kai kana samun ilimi hmm? saboda kaji ana karatu a zaria ko kaji ana karatu a eh, kano a nan ma baka gama fahimtar karatun ba don kaje kan can kana bata kanka lokaci ne saboda shi wanda zaka je gurin shi sai bai san mustawanka ba ah, wato level ɗinka nauyinka na karatu ka san wannan abin tana da amfani sosai malamin da kaje ya san kai waye tana da amfani amma wani in kaje gurin shi yanzu ba saboda ɗaliban yawancin matattu ne malami in kaje gurin shi farko zai ga kairin na eh, ko a jirgin baka iya ba Allah in kaje haka suna kallon da suke maka kenan ko kaje tambaya ma zai ga wannan eh, ya zo tambayan wani kan azumi ko sallah ne ko kamarwa ko wani abu amma ba kwakwalwan shi shi malamin ba za ta suranta wannan ba ya zo da wata matsala ba za ta suranta haka ba me yasa saboda ɗaliban dukkan sun matattu ne saboda ɗaliban sun ai farko malaman ne suka mutu da suka mutu ɗaliban ma dama wato malami ya mutu kai ɗalibi kana ya za ka samu rayuwa shi yasa ne malami ma in ka zo gurin shi ba zai yi expecting wani tambaya misali kai ne kaje kayi ka zauna kayi nazari ne misali akan zakka ka duba littafi misali na subki na imam shafi misali al'um din nan ka duba kitabul amwal ka duba nan ka duba can ka duba tafsir na tabari ka yi bincike ka yi bincike ka yi draftin wani abu sai a cikin ne wannan matsalan da wannan matsalan menene baka fahimci wani abu ba hmm? ka je gurin malami ka ce malam yana da tambaya tambayan kama ta kai minti uku ba za ta kai ba da aka ce malaye eh, na karanta littafi kaza tabari ga abin da ya faɗa wane ma ga abin da ya faɗa wane ga abin da ya faɗa to malam wannan kila ma abin nan ka zo ka ce su malaman usul ma dai ga abin da suka faɗa ni ina ga abu kaza ne kaga ka kawo dalilai kuma ka ɗaura dalilin da abin da kai kana ganin ƙa'ida ba sai ka ce mashi malam eh wannan abin kuma tsakaninka da Allah kana tambaya ba wannan abin malam ni gaskiya ni dai ina ga kaza ne amma malam menene zaka fara kan wannan abin sun zo wannan malamin ko babban malami ne in irin ku a cikin sati daya so uku sun zo nan gaba ba zai fara bincike ko ba zai fara ba zai fara Allah zai fara bincike zai ce yanzu fa akwai wani abu ko ba haka bane amma yanzu ana yin haka ne saboda bayan haka ne wallahi ba yin bincike da ya kamata wasu ba sa yi wasu na yi ma wasu ba sa yi sun daina in gane wannan ai in ana yin irin wannan ba ɗaliban sun fara irin wannan wadda da yana ganin kan abin nan yana ga kan shi malami ma zai ce to yanzu fa ko da ya yi karatu ko ya shuru saboda ya san ya yi magana wasu yanzu da scale ne suke yawa yawo yara ne wannan yara ne wadda za ta bambanta tsakanin wane ne malaman wane ne ɗaliban kuma cikin malaman wani ne suka kai wani ne ba su kai ba za ta bambanta liyamiza Allahul khabitha min at-tayyib ne amma ba ku karatu fa haka za ku zauna haka ba abin da za ta canje mun ji wannan bayanin ba ma shi ne malam yace fa inna zalika yin haka kullahu dukkan sayfarriqul umur zai zai tarwasa maka al'amura ويشغل القلب زي zai shagaltar da zuciyanka wa yudayyi'u alawqat zai bata maka lokaci wa yu'dhi almuallim kuma zai cutar da malami shine abin da mu ma dalibai suke mana mutum zai zo karatu ka ce mushi wane eh, gobe da jibi akwai karatun ka gobe ya zo jibi ba zo ba wane kai wannan ba zai yi ba kai hada ba zai yi ba kasan abinda wasu ba su gane ba malamai iri biyu ne ko hukuma. uku ma wani shi yana wa'azin shi ne wannan shi ba ruwan shi da ku ku zo ku ji wa'azin ku tafi karka ruba littafin da aka saka wa'azi ne dama wa'azi da littafi ake yi wa'azi ne yanzu muna karantar da ku misali yanzu muna karatun alfiya can ba muna karatun abin a me sunan sifatu sara nan ba wannan wa'azi ne wa'azi ne kuma dalibai ma ba su sadaka a ciki kaga nan in kana so ka zo in ba ka so karka zo wannan sanin kanka ne amma a zauna a gefe a karantar da kai irin wannan karatun to irin waɗanda suke karantar da ɗalibai ilimi na ɗaliban su zama kullabul ilmi wani shi bai da tsari ne hmm? ba shi da tsari shi abubuwan shi kara zube ne yau ka zo ba baka zo ba jibin ka zo ce ayya jiya lafiya baka zo ba ta ya karatu akwai irinsu to mu gaskiya ba irinsu ba ne mu ba irinsu ba a cikin inda mun yi karatu ma akwai amma mun wannan ba za mu yarda ba kana zuwa karatu eh za ka zo karatun za ka bi tsarin eh in ba za ka bi ba eh mun san yadda za mu yi mu rabu da kai saboda mu mu zauna lafiya kai ma ka zauna lafiya ba tashin hankali ko ba haka bane akwai ai mun yi mun shayin wannan mutum yana zuwa karatu yau ya zo gobe ba zai zo ba akan kai kadai din nan zamu yi rufe karatun musa wani lokaci kuma kai ba za mu sanar da kai ba shikenan an yi an cire ka karatun muna yin haka mu a nan. ba zai yi ba kai ai abin da ya faru ba kai kana yin abin ne tsakani da Allah saboda a samu ilimi a samu canji ba to yaya ne kuma zai zama baka da abin nan hadaf a rayuwanka baka da aims baka da objectives baka da goals da kake so kai achieving sai wannan kenan kawai dai ai karatu kamar da kana yin sallah ya yi kawai kai sallah kana karantarwa kawai kai karantar to me hadaf dinka ba manufa yaya kai musulmi ka rayu ba manufa yanzu musulmin saboda sun lalace ne sun zama ba su da manufa mutum har zai gama digiri amma ba shi da manufa a rayuwar shi nawa diyawa ya gama digiri fa yana neman aiki kai me me kake so ka cimma a shi dai kawai ya samu aiki wani aiki wani irin aiki shi ya samu amma a rayuwar shi mecece tangible daya abu wadda yake so ya cimma babu wani aka haka har zai rasu ga kai wani mai amfani ka tare shi ala hamishin haya ne kana rayuwa ne kawai kai nomba ne a cikin musulmi nomba man mai amfani ba ka da amfani har kanka ba kai amfani ba saboda haka Allah kai dalibi ne e eh, karka zama ba ka da manufa ko kana kasuwanci ba ka ga kafirai ba mutum shi kafiri ne ya nemi kudi ya samu zai ce dama a burinsa in ya samu kudi kudin shi in ya kai kaza to zai cire kaza ya yi abu kaza ko ba haka ba amma mutum kawai shi ya nemi kudi ya ci ya sha yaran shi su samu abin da za su ci su sha su yi makaranta shi ya rasu shi kenan wannan rayuwa ne wannan rayuwa yana da abunan dabbobi ne ba manufa saboda haka kai musulmi ya eh, dole sai ka zama da manufa balle ɗalibin ilimi mun gane wani bayanin ba to kasan an ce likulli makamin makalun nan mu ɗalibai ne muka taru shi yasa muna wasu maganganu amma yanzu misali in dai wazi muke wasu maganganun ba za mu yi ba to ai latin ce latin suri durra mamal khanaziri yanzu a gabanka abin eh, alade aladai a gabanka hmm? za ka kawo gwalagwalai ka zubar mai amfani babu to ai ko ina akwai inda ka san abin da ya faru ba kai in ka gino ka gino za ka gina wasu ne amma baka gino ba ba kai ma rusashe ne za ka gina wasu ne za ka gina ba gane wannan bayanin ba to to mun ji malam ya ce wayan bagai an yasbira ya dace shi dalibin ya zama mai hakuri amma turiduhu nafsuhu wa hawa abinda ran shi yake so da son zuciya take so dole ne ya hakura da wannan ƙara shair wani mawaki yace innal hawa son zuciya da huwal al shi ne fa kaskanci bi ainihi ne asalin kaskancin ma wa sari'u kulli hawan hmm? wato wannan as din wanda an kada shi na kenan fa'ilun bi ma'ana maf'ulun ne sari'un bi ma'ana masru'un wadda an kada shi yana gashi na akwance a kasa wa sari'u kulli hawan duk wanda son zuciya ta kada shi sari'u hawani to wannan abin nan sari'u hawanin shine wadda abin nan kaskanci ta abin nan ah, ta kada shi kaskanci ta kada shi ne abinda yake nufi duk wanda son zuciyar shi ta hana shi ci gaba to wannan mutumin ya sani kaskanci ne ta kada shi in ji bayanin ba tamam ya ce wa ya sibiro ya haƙura? Halal mihan wal mihan da baliyat kenan bala'o'i wadda zai fuskanta a rayuwarsa wannan jarabawa da bala'o'i dole mutum ya fuskanci waɗannan abubuwan a rayuwar shi kila wasu suka ce khaza'inul minan taskokin alkhairai ala qanatiril mihan tana kan gada ha gada na jarrabawa gadan da jarrabawa suke kai yace to alkhairai taskokin alkhairai suna kan wannan gadan yanzu da makaranta ka da yake karantar da kai wani lokaci zai baka labari zai ce hmm, lokacin da na yi digiri fa zai ce maka ina muna da keke nake zuwa university amma yau shi phd abin yana da phd ne yana da mota yana da gida yana da kaza yana da kaza amma da ya sha wahala ko bai sha ba ice maka wani lokaci fa da kafa na zo university zai fara amma saboda da rashin kudin ya ki zuwa makaranta bai ki ba kenan wani lokaci zaka fuskanci bala'o'i a rayuwanka wani lokaci gashi nan misali mutum yana college din nan ba shi da kudin da zai zo yace karatun eh, nan bari in zo da kafa to ai irinka in sun zama malamai kana da labarin da za ka ba a ɗaliban ma ai kana da labari ka ce kai me ka gani amma to kai din in ba abin da ka gani za ka ce me ka gani ba za ka faɗa ba kenan ba ka da tarihi wanda ya dace ka ba a ɗaliban har yaran kama malam ya ce fasuratu thabati fasuratu thabati sura na tabbaci al-istimrar ci gaba wal mudawama da dawama kala abu hanifa abu hanifa ce li abu yusuf kasan akwai guru bai nace ba to abu hanifa ya ce wa abu yusuf kun ta balidan da ya kai kai da balid din menene da hausa kai zaka ce na baji ba wannan larabci ne balidi ne dolo wannan shine fassarar shi Ya ce mashi kai fa abu yusuf bari gaya maka kai dolo ne da madalibin shi ne ce kai dolo ne da A ba Ya ce na naci ne ta cire ka daga wannan dolancin ba su ne guru na naci din kasa akwai guru bayan nature ba guru bayan nature yawancin su ma ai ba su da kwazo ne yawanci za ka gan shi da wani to wanda shi ne zai gama ba shi da kwazon ya yi karatun amma guru bai na ce su ne masu karatun kwakwalwan wani tana bacci ne yana yin karatun yana naci sai ta da kwakwalwan sai wasu ce wannan kwakwalwan shi tana ja a da ba ta ja ba ta ja wasu ne suke jan kwakwalwan ma amma su sabi da nacin karatun sun taru shi kanan sai a ce wannan kwakwalwan shi tana ja wannan karatun ka na addinin da na bokon gaba ya haka fa in ka yi naci za ka samu yake wa iyaka ina maka gargadi wal kasal da kasala fa innahu shu'mun wa afatun azima fa innahu ita shu'mun sosai ne wa afatun azima afatun kamar wata cuta ne azima mai girma in ji wannan bayanin ba to saboda lokacin mu sai nan darasin mu na gaba in mun zo sai mu tashi kan faslun fi ta'zimin ilmi wa ahlihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك